Egunon eh, bai, ba, ala dirudi, eh? Seme alabak mundura ekarri beharrean, bat, txakur bat erosteko autua, egiten duten bikote gora egin dutela, eta bikoterik ez duten gazteek, ebota jada, galdu duten adineko askok ere, txakur batetan eh, aurkitzen omen dute konpainia. Eh? Arrazoiak ugariak izan baitezke, baina e, datuek ez dute gezurrek esaten. E, Euskal Autonomia Erkidego mailan eunda emeretzi mila, sortzireunda berrogeita maika txakur zeuden bi mila agarren urtean, eta e, joan den urteko azken erregistroaren arabera, ba, une honetan, irureunda hogeita amala humila kasik, eh, dira horotara. Hoietatik Gipuzkoan eunda bat mila irureunda sortzi. Hau da, txakur bat dagoela, zazpi biztaldeko. Gipuzkoari eh. Gipuzkoari dagokionez espreski, hirietan eman da hemen diorik haundiena, herri txikien aldean, e, baita proportzionalki ere, e, donostian emeretzi mila bosteun bat eh, txakur daude, irunen sortzi mila eunda berrogeita mar, eta errenteri horeretan lau mila bosteun inguru. Beraz, eh, txakur urbanitak edo irikoak, e, direla esan genezake. A, ah, beraz, jabeen beharrak aldatu diren heinean, zer sakuren funtzioa aldatu da ere? Ba, baliteke, eh? izan ere bere garaian, bueno, ba, xakurrek eh, helburu funtzionalagoak edo, eh? betetzen zituzten etxaldeak zaindu, ebota eh, itxuen laguntzeko, soilik, kasua kasu. Eh, gaur egun aldiz, Euskadin dauden irureunda hogeita amairu mila, txakur horietatik euneko lauro gehiak apartamendu edo bizitokietan bizibira, eta ez etxalde edo animalien dako ba, leku zabalegokiagoetan. E, eh, dirudienez, konpainia animalia dira gehienak, hau da, familiako bestekide bat, eta ala tratatuak dira gainera, eh? hainbeste, Azken hamar urteetan, e, txakurraren zaintzarako enpresa eta negozioek e, loraldi bat, e, eh, bizizan dutela Euskal Autonomia erkidegoan. Negozio, ze, negozio mota aipatzen duzu? <laughs> Bai, e, ba, bere garaian txakurrak albaitariaren gana eramaten ziren, eta txertoak jarri eta kitxo, e, eta baserri askotakoak hori ere gaur egunaldiz aldiz txakurrentzako illa paindegiak oporretarako hotelak ere martxan jarri, eta ongi martxatzen dute. Jabeak oporretara joan behar dutenean, ba, txakurra eraman ezin eh, dutelarik, txakurra zaintzen bituzten luxuzko aterpetxeak dira. E, zer esanik ez, txakurrentzako janari, garbiketa, e, jostailu eta bestelako tramankuloak saltzen bituzten komertzio e, berezituak. Etira, e, merkatu oso baten sorrera, ekarri duenek, ama bosturtetan ba, txakurren kopurua, ba, lehen esan bezala, eh, iruko iztu izanak. Nara, bo, jabe bakotxak, eh, badaki zertan emaiten duen bere dirua, hori eh, da, baina badira zonbait plataforma, jada kesu direnak, eh, txakurrek sortzen duten gastu publikoari buruz? Hmm, e, eh, bueno, ez dira plataformak berez, eh, baina iria handienetan zenbait abuzo elkartetatik, eta herritarren gandik ere jasotako ohar handana bat bildu bituzte, azken urteetan herriko etxeetan e, horri buruz. E, diotenez, txakurren kakak biltzen ez dituzten jabeak konzientziazio lan bat egin behar e, lukete, edo haiekin, e, kontua da txakur asko birela, e, eta kaka asko beraz, eta haientzako parkeak egokitu bituzte jada, irunen, e, esate baterako, alako txakurren aizialdirako bi parke daude eginak, azken urteetan herriko etxeak eginak, e, denen diruarekin. Okerrena diotenez, e, txakurren kakak kaletik garbitzeak suposatzen duen gastua da, Eta argatik, ez eh, da baida piztua daia da, eh? Ea, jabek ez ote luketen inposa berri bat pagatu behar e, txakurra ukaiteagatik. E, eta badakizue, ba nola doazten gauzak inposetazari garenean agintariekin, e, denbora kontua izango dela.